اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغفر لنا ذنوبنا وتسخر لنا أنفسنا وتيسر لنا أمورنا وتطمس على وجوه أعدائنا من الجن والإنس يا من له الملك والملكوت يا من هو حي قديم باق لا يموت اقض حوائجنا والطف بنا وادفع عنا البلايا كلها وكن لنا ولا تكن علينا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ودنيانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا وغايه جهدنا واجعل رضاك اهم امرنا ووفقنا الى ما تحب وترضى Rabbimiz, senden güzel isimlerin ve ulvi sıfatların hürmetine bizi affetmeni, nefislerimizi dizginlemeni ve ruhumuzun emrine vermeni, işlerimizi kolaylaştırmanı ve insanlardan ve cinlerden bize düşmanlık besleyenleri bertaraf etmeni diliyoruz. Ey bütün mülk ve melekut, varlık ve varlık ötesi, kabzayı tasarrufunda bulunan malükül mülk, ey hayat sahibi hay, ey varlığının asla bir başlangıcı olmayan kadim, Ey ölüm kendisi için katiyen söz konusu olmayan baki! İhtiyaçlarımızı gider. Bize lütfunla muamelede bulun. Başımızdaki bütün belaları def-ü ref eyle. Bizim yanımızda ol. Bizi yardımsız bırakma. Dini ve dünyevi her türlü musibetten bu aciz bendelerini koru. Dünyayı en büyük derdimiz, tasamız ve kendisi için en fazla gayreti sarf ettiğimiz bir meta kılma. Kılma ki bizim en büyük işimiz senin rızanı kovalamak olsun. Bizi sevdiğin ve hoşnut olduğun amelleri işlemeye muvaffak kıl Rabbimiz. Amin.